Pradžios knyga 14 skyrius. Anomis dienomis karalius Amrafelis iš Šinaro, karalius Arjochas iš Elasaro, Elamo karalius Kedorlomeras ir Goimo karalius Tidalas pradėjo karą su Sodomos karaliumi Bera, Gomoros karaliumi Birša, Admos karaliumi Šinabu Ceboimo karaliumi Šemeberu ir karaliumi Belos, dar vadinamos Coaru. Visi šitie sudarę sąjungą ėjo į Sidimos lėnį, kur dabar yra druskos jūra. Dvylika metų jie tarnavo Kedorlaomerui, o 13 metais sukilo. 14 metais atėjo Kedorlaomeras ir jo sąjungininkai jie sumušė Refajus, Aštarot Karnaime, Zūzus Hame, Emus Šave Kirjataimo lygumoje ir Horus Seiro kalne iki Elparano, kuris siekia dykumą. Paskui jie atėjo į Enmišpatą, tai yra Kadešą, ir nusiaubė visą amalekiečių kraštą ir amoritus, kurie gyveno Hacecon Tamaroje. Tada iš jo Sodomos, Gomoros, Admos, Ceboimo ir Belos karaliai ir išsirikiavo kovai Sidimos lėnyje. Prieš Elamo karalių Kedroloomerą, Goimo karalių Tidalą, Šinaro karalių Amrafelį ir Elasaro karalių Arjochą. Keturi karaliai prieš penkis. Sėdimo slėnis buvo pilnas darvos dubių. Bėgdami Sodomos ir Gomoros karaliai įkrito į jas, o likusieji pabėgo į kalnus. Laimėtojai pasigrobė visą Sodomos bei Gomoros turtą ir visas atsargas nuėjo. Jie taip pat paėmė Abromo brolio sūnų Lotą, kuris gyveno Sodomoje, ir jo turtą vienas iš pabėgusiųjų atėjęs pranešė tai abromui hebrajui gyvenančiam amorito mamrės ąžuolyne mamrė ir jo broliai aškolas ir aneras buvo abromo sąjungininkai abromas išgirdęs, kad jo brolio sūnus buvo išvestas į nelaisvę, apginklavo 318 savo išlavintų tarnų, gimusių jo namuose ir vijosi priešą iki Dano. Jis, padalinęs savo būrį, užpuolė juos nakčia, sumušė ir vijosi juos lygių hobos, kuri yra į kairę nuo Damasko, ir atsiemė jų pagrobtą turtą, lotą ir jo turtą, moteris ir žmonės. Kai Abromas sugrįžo, nugalėjęs Kedorlaomerą ir karalius, kurie buvo su juo, Sodomos karalius išėjo jo pasitikti išavęs slėnį, karaliaus slėnį. Melchizedekas, Salemo karalius, atnešė duonos ir vyno. Jis buvo aukščiausiojo dievo kunigas. Jis laimino jį sakydamas, te būna Abromas palaimintas aukščiausiojo dievo, dangaus ir žemės valdovo. Te būna šlovinamas aukščiausiasis dievas, kuris atidavė tavo priešus į tavo rankas. Ir Abromas davė jam dešimtinę nuo visko. Sodomos karalius tarė Abromui, atiduok man žmonės, o turtą pasilaikyk. Bet Abromas tarė Sodomos karaliui, aš, pakėlęs ranką, prisiekiu aukščiausiojų devu, dangaus ir žemės valdovu, nei siūlo galo, nei kurpių dirželio, nei ko nors kito, kas tau priklauso. Aš neimsiu, kad nesakytum. Aš padariau Abromą turtingą. Aš nieko neimsiu, išskyrus tai, ką suvalgė jaunuoliai ir kas priklauso vyrams – Anerui, Eškolui ir Mamrei, kurie ėjo su manimi. Jie te pasima savo dalį.